Yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, Rezzak'ı, Fettah'ı olan Hazreti Allah Celle Celaluhu Hazretleri Sure-i Ahzab'da Resul-i Ekrem'in şan-ı ve alası hakkında bu ayet ile bizleri irşat buyuruyor. Ve diyor ki اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ Ben Allah'lığımla, meleklerimle beraber muhakkak Nedim olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Salat ediyorum. Ben Allah Celle Celaluhu. Meleklerimle beraber muhakkak Habibim Ahmet, Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme mahbubuma selam ediyorum. Ey imanle müşerref olan, benim varlığımı, birliğimi tasdik eden, beni tevhid eden, Habibi Muhammed'e gönül veren ve iman eden müminler, siz de sallu aleyhi ona selam ediniz. Ve sellimu teslima öyle bir selat ki, selam ki hakkıyla Şimdi buna mukabil bir Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki Allahümme Ya Rabbi salli ala Muhammed. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine selam et diyoruz. Allah diyor ki bize ben meleklerinle beraber Habibi Muhammed'e selam ediyorum. Ey müminler siz de Habibimize selam ediniz diyor bize. Emre ferman buyuruyor. Biz diyoruz ki Ya Rabbi sen de Habibi Muhammed'e selam Bunun manası ne demektir? Yani manası şu ki Müslümanlar Habibi Huda şefii ruh ceza, merci fukara, şems-i duha bedir duca, nurul vera, fekâne kâbe kavseyne evedna, rahmeten alemi olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona layık olan salatı biz kullara verdiğin ilimle ya Rabbi dilemeyiz. Ancak ona layık olan salavatı sen Allah'la olabilirsin. Allah. Zira hakaik Muhammediye bizatihi Cenab-ı Hak vakıf oldu. Kullar peygambere baktılar, Göremediler. Görenler iman etti ama Allah'ın kısmeti kadar, nasibi kadar görenler iman ettiler. Hakikati Muhammediye giren ancak Hak Teala'nın bildirimiyle Habibi Muhammed'in muhabbetinin kalbine atarak o muhabbeti ona verdi. Ondan gayri hiçbir fert, hiçbir melek, hiçbir insan, hiçbir nebi Resul-i Ekrem'in sırrına, esrarına vakıf olamadı.